ikiden itzuli egiten segituko dugu Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia. Bueno, zurekin eh, filmak ere aipatuko ditugu labur, e, zer urritu zaizu maila egokia egonda euskaraz bizi nahi dut Bai, nik uste dute ilastik ona aldaketa bat egondala, jauzi bat egondala, egia da oraindik bidea urratzen ari garela, baina bo, e, iaskoan egon zen eta urtengoan egon denen ikustu dut hartu dela e, kalitatean asko betu direla filmak. Mhm. Euskaraz bizi nahi dut dinamikak bere bidea e, egin du, baina oraindik asko du egiteko, Euskal Herrian euskaraz bizitzeko asko falta baita. Bai, alaxe da, e, nire ustez guk asmatu genuen ideia honekin, Euskal Bizitzarekin, herritarrentzat oso urbilekoa delako eta aski, aski erraz e, ulertzen dute zer den hori, Orduan guk, bueno, eskaini dugu marko hori, orduan bakoitzak e, egin desala alduna edo nahi duena euskaraz bizial izateko. Ez dakienak ikasi, dakienak erabiliz, e, bueno, ba, zinema munduan daudenek, bueno, ba, alako lanak eskeniz, euskaraz bizitzeko naia islatzeko, idazleekin ere ingenuen liburu kolektibo bat, bueno, ba, idazkien bide euskaraz bizitzeko naia saltzeko, iruditzen zaigu, e, aukera asko eskentzen dituela ideia honek. Endaia Film Festivalen bigarren aldiz parte hartzen duzu, Donostiago Zinemaldian ere ateak zabalik izan dituzue. Horrek esan nahi du ere eh, atea zabalik dagoela eta herrika bat badagola euskaraz bizitzeko? Nik uste dut baietz, nik uste dut eh, herri honetan Euskara bizitzeko nahi hori beti egon dela eta nahi horri esker sortu dira hainbat proiektu, ba, zuena bezala zea, legia e, eh, endaien Euskarazko irrati bat eh, egotea ere horren ondorio da, ba, bueno, Euskara bizitzeko nahiaren ondorio, horregatik gero itzen egoa kate asko ditugula irekita eta lan asko dakagula egiteko. Aipatu bezala filma laburren eh, kalitatea ona izan da. Ez dakite eh, bate dagoen aukerarik sarean ikusteko edo ez edo beste momenturen batean aurkeztuko dituzuen gehiago. E, bi, bideo hauek konezkero sarean daude, e, Euskal Bizi nahi dut e, puntu egunean, ja badaude ikusgai, alegia edo zein ikus dezake. Eta gainontzen bautze iruditu zaizu, aurtengo endaia filme festivala? Bueno, ba, nik dut, e, festival honek ere, eh, bueno, bidea egiten duela, pixkanaka bidea egiten ari dela, e, bueno, ba, espero dezagun e, bizitza luzea izatea, eta, bueno, espero dezagun ere urterik urte Euskara gero eta presentzia gehiago izatea salantzabarik. Artengoan e, guraldiare izan da protagonistaren e, e, zati bat behintzat honegia egin du. Hori da, eguraldi ona egin du, e, hori ona da, baina akaso, eta gure zaioei dagokionez, ba, egia da, ba, igual, e, etzen ordurik egokien arratzaldeko laurak, e, jendeak lehen du ondartza arajoate edo siesta egitea, baina, bueno, pozi gaude egin dugu, eta gainera, orain esan bezala, film hauek eskuragarri ongo dira, eta badakigu mugituko diela sarean.